Boli me ruka, boli me noge, sve me boli. Vježbaj Jesi, nemoj to, je, ovaj, čuo sam već za to. Dobro večer, dragi slušatelji. Evo nas u trećem izdanju naše sportske emisije e, Sportski duha. S nama je danas Sara Hrastovec, studentica Učiteljskog fakulteta i članica upravnog odbora Studentskog sportskog društva koja će nam malo ispričati svoje doživljaje s ovogodišnje pefijade održane ove srede u Ljubljani. Bog Sara. Pozdrav. možeš nam se malo predstaviti i predstaviti zapravo društvo? Mm, evo, ja sam Sara Hrastovec, studentica sam Učiteljskog fakulteta i članica upravnog odbora Studentskog sportskog društva Učiteljskog fakulteta. I evo zapravo nama je cilj promoviranje sporta kako na našem fakultetu, a tako jednoga dana sa djecom, tako da se trudimo što više zapravo se baciti u što više sportova. Da, mislim vi zapravo organizirate Unisport ligu, surađujete s Unisport ligom i zapravo tražite studente da igraju. E, tako je, znači igra se od Odbeke do nogometa, košarke, svih mogućih sportova upravo uključivanju studenata u taj aktivan sportski život, kao što si rekla kako ćete činiti s djecom. A dobro, da. mi smo danas ovdje da zapravo pričamo o Pefijadi. Što je Pefijada? Pa Pefijada je zapravo sportsko okupljanje organizirano od strane slovenskih studenata, odnosno pedagoških univerziteta u e, Sloveniji. Ove godine organizator je bila Ljubljana, dok je recimo prošle godine organizator bio Kopar. Pozivaju se studenti iz Rijeke, iz Pule, iz Zagreba, iz Bosne i Hercegovine i naravno Slovenije. I zapravo svake godine organizirano, organizirani su brojni timski sportovi koje najčešće i ne možemo vidjeti u Hrvatskoj i razne štafetne igre i zapravo je još i prigodan program u tipu nekakve zabave kasnije, organiziran je i ručak i općenito nekakvo druženje. Pa druženje studenta s pedagoškog fakulteta. Dobro, a spomenula si nam nekakve sportove koje ne možemo probati u Hrvatskoj. E, to baš mene zanima. Pa znači, ove godine mogli smo probati Quidditch, mogli smo... Uh, Quidditch ili? Quidditch ili... Metloboj? Metloboj, da. Da, za sve fanove Harry <laughs> Pottera. <laughs> Znači, Quidditch to je igra koja se igra sa šest igrača i sad se dijeli uh, s obzirom na boju, znači dva igrače nose bijelu boju, dva nose crnu boju, jedan je zelen, jedan je žuti, nisam točno sigurna pa kako funkcionira. Ravenclaw, Gryffindor. E, I sad je stvar u tome, znači imaš jednoga e, ko e, lovi golden snitcha, on ulazi tek nakon desetak minuta u igru, zatim imaš osobe koje pucaju druge osobe u smislu e, nešto tipa graničara, imaš dvije osobe koje samo one smiju pucati na golove, to jest to nisu golovi nego oni okrugli ovrći i koji nose deset bodova dobro, zanimljivo. Znači, može biti Harry Potter u stvarnom životu. Tako je. Dobro, ali ti nisi igrala, nažalost, Quidditch ove godine, ali što si Evo, igrala? ja sam probala Archery Wars, znači to je nešto tipa paintball, ali samo sa lukom i strijelom, isto je genijalna stvar i jako sam se zabavila, čak i dosta ranila. Da, ima i opala mišića od Archerija, znači, znači <laughs> tako. Dobro, uglavnom, a prošle godine si isto sudjelovala na Godine, Tako je, prošle godine je bilo organizirano u Kopru i prošle godine sam probala zorbing nogomet, to je nogomet u onim velikim napuhanim loptama. Isto je, čini se jako, jako zabavno, ali je jako, jako teško <laughs> i to je isto bilo raznih ozljeda. <laughs> Ali... Znači pefijada samo ozljeda. da. A mislim, šalu na stranu, stvarno je odlično i može se probati stvarno dosta sportova i upoznati se sa raznim sportovima ili ako se ne želite okušati u nekim novim sportovima organizirane su i štafetne igre kasnije u kojima isto zapravo sudjeluju studenti i jednostavno može se povezati mislim kako si rekla bilo je i Slovenaca bilo je Tako i je, može se upoznati stvarno super eh, da se družite. Tako je, možeš upoznati jako puno novih ljudi, stvarati neka nova prijateljstva ili čak i nekakve um, upoznavati ljude za nekakvu buduću suradnju. Došli smo skoro do kraja, pa nekakvu poruku za kraj za da neki vaš benefit od svega toga što radite. Tako je, tako je. Znači, baš na učiteljskom fakultetu studenti koji se bave redovito sportom odlaze na razna natjecanja, zapravo za nagradu dobe ovaj besplatan izlet. Zapravo bih htjela reći, bavite se sportom, volite sport, družite se s ljudima i to je to. I evo, Sara nam je uputila no, e, lijepe riječi za kraj ovoga intervjua. Evo, da ponovimo gradivo, s nama je bila Sara Hrastovec, studentica učiteljskog fakulteta, koja nam je malo pričala o Pefijadi na kojoj je bila ovu srijedu. I to bi bilo to za intervju, a mi nastavljamo sa vijestima i naravno Sara nam je zaželjela glazbenu želju koju slušate u nastavku. watch the world burn. All I think about is you. When I watch the world burn, all I think about is you. There must be something in the Kool Aid, cruising through the doom days. God knows what is real and what is fake. Last couple years have been a mad trip. How'd you look so perfect? You must have some portraits in the attic. We'll stay offline so no one gets hurt. Hiding from the real world. Just don't read the comments ever, ever. We this house up like the planet. We were running riot. Crazy that some people still deny it. Think I'm addicted to my phone. My scrolling horror show. I'm live streaming the final days of Rome. One tab along with pornographic. Everybody's acting. No surprise we're so easily born. Let's pick the truth that we believe in, like a bad religion. Tell me all your original sins. So many questionable choices. We love the sound that our voice makes. Man, this echo chamber's getting loud. We're gonna choose the blue. from real